Kod Ebu Sejda al-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao nema namaza poslije sabaha dok sunce ne odskoči i nema namaza poslije ikindije dok sunce ne zađe. Ovaj hadis, pored Ebu Sejda al-Hudrija, prenosi još i Alija radijallahu anhu, i Abdullah ibn Mas'ud, i Abdullah ibn Omar, i Abdullah ibn Amr, i Ebu Hureyre, i Semur ibn Đundub, i Salam ibn Lakwa, i Jezid ibn Thabit, i Muaz ibn Džebel, Muaz ibn Afra, i Kjab ibn Marra, i Ebu Mame al-Bahiri, i Amr ibn Abese, Sulemi, i Aisha radijallahu ta'ala anhum, ajma'in, i As-Sunabihi kao mursal hadis. Što se tiče Ebu Sejda al-Hudrija, on se zove Sad ibn Malik al časni ashab, sin ashaba. Dao je prisegu poslaniku sa pod drvetom i učestvovao je u bitci na Hendeku. Ostuskire jeume Uhud. Ostuskire jeume Uhud. I rečeno je da je mal na Uhudu pa mu nisu dali da iziđu u bitku. Kao što je bilo ni sa Abdullahom ibn Omarom. I njemu su isto kazali da je suviše mal pa mu nisu dozvolili da izlazi u tu bitku bio je jedan od poznatih ashaba, alima, koji prenosi, koji je od onih al-muksirun, od devet koji najviše prenose hadise, prenosi više od hiljadu hadisa od poslanika, sallallahu alaihi i dao je prisegu Allahovom vjerovjesniku da ga neće uzimati ničiji prijekor kada je u pitanju Allahova vjera. Umro je u Medini 74. iđeske godine kada je imao 94 godine radi Allahu anhu. O ovome hadisu smo govorili u prethodnim predavanjima, odnosno o ovoga hadisa. No, međutim, autor je ovako spomenuo ovaj hadis ponovo i navodio ashabe, pa pošto idemo i dajemo, govorimo o biografiji svih ashaba, spomenut ćemo neke od njih, a ukazat ćemo kada će doći biografija nekih od njih, odnosno ukazati na biografiju onih koji su već spomenuti. Ali ibn bi Palibu već je bilo govora u poglavlju Mezija. Abdullah ibn Omar, govorili smo i o njemu u poglavlju Listi Pabeta. Abdullah ibn Amr ibn As, i o njemu smo govorili u poglavlju Tahareta. I o Ebu Horeiri smo govorili isto tako i o, Semuri ibn Džundupu bit će govora u poglavlju dženaze. On ima tamo hadis, pa ćemo o njemu govoriti. Selem ibn doći će u poglavlju džume namaza, Zaid ibn Sabit doći će u poglavlju posta, Muaz ibn Afra, on je Muaz ibn Haris ibn Rifat al-Ansari, a Afra to mu je majka. I on je jedan od onih koji se pripisuju mimo svome ocu. To je bitno kod muhadisa, ko je pripisan ocu, a ko nije pripisan ocu. I tako razlikuju između ravija, da ne bi jedan te isti e, ravija smatrao se da su dvojica ili dvojica da se smatraju jedan. Učestvao je u bitci na Bedru i ostalim bitkama. On i Rafija ibn Malik, ezerki su prvi, kaže se, koji su primili islam od Ensarija. Povratio je poslanik sa između njega i Mamara ibn Harita. Umro je u, za vrijeme hilafeta radi radijallahu anhu. E, ili, ili to bilo 63. hiđarske godine? Nije. Ne može biti tako, tako. Kako može biti 63. godine? Kada, kada Ale nije, živio, nije toliko vladao. Nego je on, on je, jeste 37. 38. kako se navodi da je Alija ubijen, on je ovaj, on je, eh, eh, on je ubijen, on je ubijen, on je živio dalje i ubijen je 63. irske godine. Ovaj Muad i njegov brat, oni su ubili Ebu Džehla na Bedru. Udarili su ga dok se kaže nije ohladio. Njemu od Allaha ono što je zaslužio. Kjab ibn Marra, tako kaže većina učinjaka, neki kažu Marra ibn Kjab, Sulani Al-Behzi, eh, živio je u Basri, potom u Jordanu i umro je u Jordanu, u Šamu, 59. židske godine. Ebu Umame, jedan poznati alim od ashaba, prenosi preko 200 hadisa, umro je u Šamu, a, 81. hiđarske godine. Neki kažu 86. Amr ibn Abese, on je četvrti ili peti čovjek u islamu. Četvrti ili peti čovjek u islamu. Zato je govorio za sebi on prednje, predaje od njega kod tabarani i kod drugi. Kaže, kuntu rubu al islam. Ja sam bio, kaže, četvrtina islama. Jer ako su četvrta čovjek ljudi islamu onda je on bio šta? Četvrtina islama. Neka je Olema kazala, on je to mislio da je četvrtina islama, a nije bio jer bilo i drugi ljudi koji su primili islam, ali se nisu smjeli šta? Javno oglasiti, nisu smjeli pokazati svoj islam. Prenosi oko 30 hadisa od poslanika, s.a.v. jedan hadis bilježi ima muslim u svome sahihu. Odsjeo je u Šamu, ili boravio u Šamu, potom u Himsu, gdje je umro. Pa i radijallahu ta'ala smo pričali, ranije u pogledu Tahareta, i o Sunabihiju, čovjek koji nije doživio poslanika, s.a.v. A došla mu je vijest da je poslanik sa preselio kada je bio na Džuhfi, pa je došao u Medinu pet dana nakon smrti poslanika sallallahu I zove se Abdurrahman ibn Usejle, umro je za vrijeme hilafeta Abdul Melika. Ovaj hadis, pored spomenutih, prenose još i Ukve ibn Amir, i Jala ibn Umeje, i Muavija radijallahu anhu, i Ebu Katade, i Ebu Darda i drugi. Jeste vidjeli koliko ljudi ashaba prenosi ovaj hadis? skoro da bi se moglo kazati da je hadis šta? Dosta ga, jako ga dosta, iako budući da mutevatir hadis nema granice, koliko to ashaba treba da prenosi hadis da bi se smatrao mutevatirom, no međutim vidimo da ga prenosi sigurno jedna velika, jedna velika skupina. Ali radijallahu anhu prenosi da je poslanik s.a.v. rekao La tusallu ba'da al-asri illa en takune ila en tusallu wa šemsu murtefja. Nemojte klanjati poslije ikindije osim kada je sunce još uvijek visoko. Bileži ga Ebu Davud i vjerozostavim smatra Ibn Hibban. I pojačao ga Ibn Hazmi, Hafid Ibn Hajar Raskalani, ovaj hadis. I ocjenio ga vjerodostojni šeheh Albani. Na što ovaj hadis ukazuje? Da se može klanjati posle Kindije ako je sunce još uvijek visoko. Nemojte klanjati posle osim ako je sunce visoko. Dok ne počne nije svoju boju. I došlo u predaj Ebu Davuda, po šemsu nekije dok je sunce čisto jer kako pada po, horizontu tada slabi a, njegova svjetlost gubi onu svoju vedrinu. Jeli? Pa kaže poslanik sa klanjajte ako je još uvijek čisto. Ovo je suprotno prethodno spomenutim hadisima ili ograničava te hadise, iako većina ne kaže suprotno tome. Bileži imam se sa vjerodostanim lancem prenosilaca od Sa'ide ibn Musaiba da je vidio čovjeka koji klanja poslije sabah namaza pa je klanjao dosta rekiata, pa mu kaže, kaže nemoj klanjati. Pa kaže, o Ebu Mohamede, misli na Sa'id ibn hoće li me, kaže Allah, kažnjavati zbog namaza? Pa pogledajte šubhe. Kaže, spriječavaš da klanja. Hoće li me, kaže Allah, kažnjavati zbog namaza? Kaže, neće. Nego će te, kaže, kažnjavati što radiš suprotno sunnetu poslanika Salavosana. Pogledajte odgovora od Sa'id ibn I ovaj, tako se, tako se dešava da ljudi novotari, kada čine neko djelo, kada ga upozoriš, kaže, a šta ima loše u tome? Nemoj tako raditi, kaže, ti mrziš zikr. Uzme, kad uzmu, kad se u halku pokupe, pa zikre, pa skaču i urlaju. Šta radite to? Nemojte to raditi, kažu, vi mrzite sunnet, vi, vi mrzite zikr, vi ne volite poslanika i ni njegovu porodicu. I tako, znači, to se prenosi sa generacije na generaciju, a u stvari ne voli se ono što je suprotno sunnetu, a ne da se ne voli zikr ili namaz ili bilo što drugo što je propisano šarijatom. Kaže Ibn Hazm, ovaj hadis je bio razlog da sam ja, kaže, počeo učiti fik i Ovaj hadis, o zabrani klanjanja. Kaže, imao sam 16 godina, pa sam ušao u, nekim spredama kaže 26, ali Allah najbolje zna da ispravnije da imao 16 godina tada. Ušao sam, kaže, u džamiju, pa počeo klanjati, kaže, sjeo u stvari da klanjamo, trebali smo dženazu klanjati u džami, kaže, pa sam ja ušao prije ikindije i sjeo. Pa mi kaže čovjek, šta si sjeo? Kaže, ustani, klanjaj, pa onda sjedni. Kaže, pa sam ustao i klanjao. Kaže, pa kad se je završila dženaza i otišla sve, klanjali kindiju i dženazu, kaže, ja sam ustao da klanjam još dva rekiata. Pa me taj isti čovjek puč, kaže, sjedni, kaže, što klanjaš? Kaže, pa nisam znao šta da radim, kaže, pa sam ošao do jednog od alima koji je bio u to vrijeme, Kaže, tako ti Allaha, kaže, gdje ja mogu poučiti sa, kaže, fiku i gdje mogu učiti. Kaže, možeš tu i tu, pa je otišao i tri godine učio tu čitavu i imama Malika i tako dalje. I postao jedan od velikih imama ovoga ummeta, koji kada čita njegov, ovaj, koji kada čita njegove knjige, stvarno da se ne može načuditi koliko je taj čovjek bio razuman. Ibn Hazm. Koliko je bio razuman. No međutim, rahimahullahu ta'ala, pored njegovog razuma, pored hipsa koji mu je Allah dao, kaže se da do vremena Ibnu Tejmije nije se pojavio čovjek ko on. Sa nama koja je prošla u tih nekih 300 godina, da nije bilo ovaj čovjeka poput, eh, poput Ibnu Hazma nikada, do Ibnu Tejmije. Jer je Imam Zehebi govorio, kaže hadis koga ne zna Ibnu kaže to nije hadis. No međutim, dešavalo se da eh, poneki hadis iz Buharije prometne šehol samo Ibnu Teimije. To je logično. Ibn Hazm je bio čovjek koji je bio u Endelusu i učio je prvo hanetijski, e, I nakon toga on je počeo slijediti bukvalno značenje argumenata, pa je tako prije njega Davud i nakon toga on osnovali su faktički jednu zahirijsku pravnu školu, bukvalističku pravnu školu. I niko nije mogao stati Ibnu Hazmu na put osim Ebul Walid al-Bađi, kadija poznati koji je umro 492. hiđarske godine, koji je izišao u, Alžir da uči, pa se vraćao, pa se raspravljali, pa nekad bi pobjedio ovaj, nekad bi ovaj. No međutim, Ibn Hazm, da mu se Allah smiluje, pored svoga znanja i pored svega, nije čuvao svoj jezik od uleme. Bio je čovjek najžešći u istoriji po pitanju uleme. I kada spominje Alima, učini ga jednostavno otiračem za pod. Pomene hadis, Međlisul Hijar, spomenuli smo jutro sam saba, je tako? Ko je bio, okoristio se. Ko nije, prenećemo oni što su bili. Međlisul Hijar, pri kupoprodaji, spomenuo je hadis, kaže, ko ne, ko ne kaže po ome hadisu, dine lehu, wala ilme lehu, wala akle lehu, Ko kaže ne govori po ome hadisu, cilja koga? Imama Malik. Ko ne govori po ome hadisu, kako je ovaj hadis rekao, Kaže, on nema vjere. I on nema znanja. I on nema pameti. I on nema. I on nema. Imam mali. Spomene više Ebu Hanife i kaže, i ovo je jasna laž na poslanika sa osanem. Mišljenje Ebu Hanife kaže, ovo je jasna laž. Pa živ bio, ne govori se tako. Kaže, ovo je promašeni čtihar, je tako? Ali je problem što je on odrastao gdje? U porodici vladara. Njegova porodica je bila vladajuća. I čovjek takav silan i grub, nepoznajući ni milost ni on ne može biti blag ni sa kim. Pa je tako dolazio i Šamaru u Lemu, pa je bilo, pa je zahvala mu bila da su neki naređivali da se njegove knjige pale. Pored znanja, braćo, el muhalla, kada je uzmete, to kad bi vagnuli, prevagnuo bi danas Dunjaluk cijeli. Koliko je tu znanja, koliko je predaja sa lancima. Čovjek zaista, kad hoće da dokaže nešto, razbije svojim argumentima, ali Ulema je naređivala da njegove knjige pale. Zbog čega? Zbog jezika. I znanje i sve imaš i Ulema opet dođe na kraju kažu on ne zaslužuje i zato je i Imam Kurtovi je rekao u svome tefsiru, našao sam jednu izreku, kaže Allah sačuva. Uglavnom, Ulema je osudila, znači, njegov nastup. I zato nije Allah sačuvao njegov mezheb, braće. Ne da Allah. To je Allahu sunnet na zemlji. Nije, nema danas njegovih sledbenika, nigdje malo ih čini se ima u Indiji samo. I ovako ako se negdje poneki naiđe da, da, da ga obmane Ibnu Hazm, svojim dokazivanjem i tako dalje, može da ga slijedi. U protivno ga niko nije slijedio. I svakoga je osuđivao za mnoge stvari. I nije Allah dao da se njegov meseb raširi kao što se raširio meseb ostala četiri mama. Naredi hadis, an Jabir ibn Abdillah, radijallahu anhuma, an Umar ibn al-Khattab, جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضعنا للصلاة وتوضعنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى ثم صلى المغرب بعدها Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu prenosi da je Omer ibn Khattab došao na, kada je bila bitka na Hendeku, došao je nakon što je zašlo sunce. Pa je vrijeđao kafire Kurejša. Pa je rekao, ja, o Allahu poslaniće, skoro kaže da nisam uspio klanjati e, ikindiju prije zalaska sunca. Pa kaže poslanik slazem tako mi Allaha nisam je klanjao. Kaže, pa smo ustali do Bathana, to je jedna dolina blizu Medine. Pa smo uzeli abdest i uzeli abdest za ikindiju namaz. Potom smo klanjali ikindiju nakon što je zašlo sunce. Potom smo klanjali akšam. O džabir ibn Abdillahu Ansariju smo govorili. Na je poglavlja o dženabetu. I govorili smo također o Omeru ibn Khattabu. Kada smo govorili o Omeru, braći? Prvom hadisu. Innemel amalu bin nijat. Ako se sjećate, to je bilo nekada davno prije možda tri godine otprilike, govorili smo o Omeru ibn Hatabu. Kazali smo da ćemo ostati deset godina te to ovu knjigu ako nas Allah poživi. A bojim se da ćemo morati produžiti još za koju godinu. Da Allah bude na pomoći. I znajte kad to pređemo, braćo, nemojte da ste slučajno kazali pred kim da ste šta čuli od znanja. Da se ništa nisam čuo. To što ste čuli je sitnica jedna mala kap iz mora. A deset godina možete sjetiti to slušati. Tako da je znanje nešto veliko, da znači čovjek treba uložiti znači, godine i godine i desetine godina da bi čovjek jeli, naučio nešto. I zato kaže Ulema, kada znanju dadneš sebe svega, ono ti dadne dio sebe. A šta mislite ona kada čovjek ne ponudi za nju, nego mali dijelić sebe? što će dobiti? Sigurno, jako malo. Nešto neznatno. Hendek, Jeum, Jeum Hendek, to je bitka poznata, govorili smo o tome u hadisu Alija, ako se sjećate, prije malo se vratite unazad koji ders, znači hadis Alije da smo govorili o njemu i govorili smo znači o Hendeku. I to je bio e, prije nekih sedam hadisa smo nakon toga spomenuli, to je bio peti hadis u ome poglavlju. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno vrijeđati mušrike, da je dozvoljeno spominjati po zlu, kaže ovdje, a, e, je subbu kufare kurejiš, pa je vrijeđa u arapskom, sebe je subbu može biti psovati i vrijeđati. A on je vrijeđao, je došlo u drugim predajama da, je tako govoreno da Allah napunio njihove kaburove čime? Vatrom. Pa to je vrijeđanje, je li to ovaj, nije ono klasično psovanje psovka koju mi znamo. Ali ne smije čovjek braćo vrijeđati čak ni nevjernike sa riječima koje su šta? Vulgarne. Da psuje klasična ona psovka. Allah ga ubio, Allah ga ponizio, Allah ga osramotio i tako. To može, no međutim da ga vrijeđa ona psovka, da mu psuje nešto, klasični psovke, e, smatram da o čemu govorim, to nije, jer to ne priliči muslimanu da tako nešto i da se takvim riječima izražava, čak nekad je u pitanju nevjernik. Pa se ovdje misli psovao i to misli se dovio protiv njih. Iz ovoga hadisa se razumije da Omer, da je Omer kanjao i Kindiju kada? Prije zalaska sunca ili poslije zalaska? Prije zalaska sunca. Prije Kaže, nisam uspio umalo da, da, da zađe sunce, a ja nisam klanjao ikindiju. Pa je znači klanjao ikindiju prije zalaska sunca ili na pred sami zalazak. U ome hadisu je dokaz da se je dozvolio zaklesti se čovjek zakune, bez da neko traži da se zakune. Jer je rekao šta poslanik? Wallahi masale, tako me la, ja nisam klanjao ikindiju. Jer Omer tražao Allah zakuni zakunio se, jesi li klanjao? Nije. Pa se Allah, da se dozvoljeno da čovjek zakune, iako neko ne traži od tebe da se ti šta? Zakuneš. I to je došlo puno u Kur'anu. Neki kažu da se je zakleo radi da Omeru malo olakša. Omeru to bilo teško. I sad kad Omer čuje da poslanik kaže, vallahi ja nisam klanjao, bit će Omeru šta? Lakše, ja sam ipak uspio klanjati u vremenu. A neki kažu da je to radi potvrde, da potvrdi stvarno da Omeru izbije bilo kakvu šubu i ja je nisam nikako klanjao. Drugi kažu da je to poslanik sa sam uradio iz silne žalosti što je ostavio namaz u njegovom vremenu. Pa kao da ne vjeruje da je to uradio. Pa kaže, vallahi nisam, da sam sebe ubijedi šta da je nije klanjao, razumijete? Znači, ome je bilo jedno dodatno značenje. Allahov poslanik kao da ne vjeruje da se, da to tako desilo, pa onda kaže, vallahi nisam ni ja klanjao, da sebe ubijedi, Allahov će moraš klanjati dio nisi zaista obavio. I što ukazuje, bez sumnje, braćo, na mjesto šta? namaza u islamu, a mjesto namaza u islamu. Kaže neka ulema, postoji mogućnost, vidite braće ovoga tefsira i ovoga zaključka, kaže postoji mogućnost da je poslanik sa osvijem zaboravio namaz. Pa kad je Omer spomenuo, onda rekao, i nisam ni ja klanjao. Onda se šta? Sjetio. Postoji mogućnost? Postoji. I možda je čak ta mogućnost i, i bolja za tumačenje, za tefsire, nego da kažem Allah poslanik ostavio zato što nije mogo klanjati. Ovo je preče da se kaže za pravo i hak poslanika, sa da se zaboravio je, i može se desiti čovjeku da zaboravi, kao što može da prespava i poslanik je sam prespavao namaz, jel, jedan pod saba, na putu, tako može da zaboravi, to je bolje kazati preče nego da kažemo da nisu kanjali. U svakom slučaju, šta god da se uradi, govorili smo prije, da li je to bilo prije propisivanja namaza u strahu ili poslije, o tome je sve mu prethodilo u prethodnom hadisu, kao što smo spomenuli. Bathan, spominjali smo da je to jedna dolina blizu Medine, pa smo, kaže, ustali i uzeli abdest za namaz i uzeli abdest za ikindiju. Pa ovdje imamo dokaz da čovjek može uzeti abdest samo za šta? Za poseban namaz. Uzmeš namaz, naš, ovaj, namaz samo za podne. I dođe i ikindija. A ti nisi izgubio ni mijenjao abdest. Možeš li s tim abdestom klanjati druge namaze? Šta Dobro, imali, imali da su uzeli abdest između toga? Nema. Ne znam. U svakom slučaju, ovaj, kod šafijskih pravnika, i to Allah ispravno mišljenje, da se može nakon toga klanjati. Iako si ti uzeo abdest samo zašto? Za? Da uzmeš, na primjer, abdest za učenje Kur'ana. Možeš li s tim abdestom klanjati? Možeš. Za... Hajde. Abdest je abdest abdest se uzima šerijatski. Ako se uzima šerijatski abdest koji je čistoća za bilo koji ibadet, može se sa njim obavljati drugi ibadet. Ne smeta. Znači da se ne smeta da se s tim ibadetom obavi jedino kada bi uzeo abdest za raslađivanje. Tada ne možeš, ili gusuru za raslađivanje, tada ne možeš zato što to nije šta. E, ili da, nije bitno, vruće ti ljeti uletiš, ili, da, se sapeneš znoj, nije bitno. I sam se čovjek istušira ili uzme, ali nije nije još šta gusul šerijatski koji mu je čistoća, takav ne može zašto? Zato što to u stvari nije šerijatsko čišćenje. Ovdje za učenje Kur'ana je šerijatski. Za tavaf je šta? Šerijat. Znači sve to šerijatski. Kad uzme takav abdes koji znači može, ako Bog da, klanjati druge ibadete. Iz polješnjeg značenja hadisa možemo zaključiti da je poslanik sam klanio u džematu. Je tako? Uključuje se pa izišli pa smo klanjali. I a, kaže i nema razilaženja među leme da je, među da je to dozvoljeno u džematu, to je konsensus, osim što se navodi, navodi Kadija i navodi od e, Lejsa ibn Sada, da je zabranjivao. Ovo, iako, kada bi bilo ispravno od Lejsa ibn Sada, a, kosi se jasno sa vjerodostojnim hadisma, tako? Tako da nema to i brata i pouke. I znate da je poslanik kada je prespavao sabah sa Bilalom, pa je ustao, pa rekao Bilalo prouči ezan, pa pruči kamet, pa im je, pa je kaže, Fesalla bina, pa nam je predvodio namaz u džematu. Tako da i kad bi bilo mišljenje Leisa, cijenimo ga i poštujemo, ali ne može biti validno jer se to jasno kosira sa sunetom poslanika sa osaname i sa konsensusom drugih učenjaka. Jel? U ome hadisu se dokaz da čovjek koga promaši namaz i sjeti se u drugom vremenu mora klanjati znači taj namaz i klanjat će ga prije dotičnog namaza u kom se vremenu sjetio. Nije klanjao podne i sjetio se u kinijskom vremenu. Prvo će klanjati šta? podne pa i kindiju. I tu nema razilaženja među lemom. Samo se spore, da li je to obavezno tako ili nije obavezno? Da li mora prvo klanjati podne pa i kindiju? ako bi klanio prvo i pa podne, je mu to ispravno? Tu se spor vodi. Pa kažu šafijski pravnici i Ibnul i Sehnun od malikijskih učenjaka da je to sunnet. dokažu Malik, Jebu Hanita i drugi da je to vađib. Znači, razilaze se po pitanju samo da li je obavezno ili nije obavezno, a ne razilaze se znači da, da je to bolje i preče da se tako uradi. Bilo da je sunnet ili... Ima jedan hadis koji se često spominje, ovdje autor navodi, bio je vjerojatno poznat u njihovo vrijeme, kaže se la salate limen alehi salah, nema namaza i ne može klanjati onaj koji ima ovaj, ko je dužan namaz. Nema namaza, ne može klanjati namaz onaj ko je dužan namaz. Šta to značilo? Znači prvo mora klanjati šta? Jer je rečeno nema namaza onome ko, ko ima dužan namaz. Znači mora prvo dužiti pa klanjati ovaj. Kaže Ibn Džouzi, ovaj hadis je poznat na jeziku ljudi, ali kaže nema ga nigdje u izvorima Ima drugi hadis, njegov brat, mlađi, je s druge strane, ali nisu kao riječ poslanika, sa osrem u njemu stoji, ko zaboravi namaz, pa se sjeti namaz kada je stao u džemat, u džemat sa imamom. Znači, nije klanjao podne. I stao na ikindiju i zanijetio ikindiju. Kaže se u ome hadisu neka klanja sa imamom do kraja, potom neka ustane, neka klanja namaz koji ga je prošao. Koji je to? Podne. Potom neka klanja ikindiju sam. U jednom drugom obliku, jeste. Taj hadis pripisuje se poslaniku sa od Ibnu Omara, no međutim ispravno je da sto riječ Ibnu Omara da to nisu riječi poslanika kaže imame Dare Kutni i kaže greška je to je hadis poslaniku sallallahu kaže to su riječi Ibnu Omera i tako se navode kod Malika u njegovoj muveti. Kaže kad je jad, složna je ulema da se ovim hadisom može dokazivati da se propušteni namaz klanja u vremenu dotičnog namaza prvi. A jedino se kaže razilaze ako će izići vrijeme dotišao namaza. Znači ako je i kindija ostala malo, ima četiri minute do kraja ili tri minute do kraja kindijskog vremena i sada ako klanja podne onda će izići ikindija pa bi u tom slučaju ikindiju klanjao mimo njenog vremena, kažu tu se razilaze, a ispravno je mišljenje da će šta? Klanjati prvo ikindiju pa onda klanjat će podne. Jer je namasko ili namasko vrijeme, namazu u vremenu je a, veći farz nego poredak namaza. nego poredak namaza. Jer nema razilaženja po pitanju vremena, da je to šta? Vađib. A po pitanju poredka ima razilaženje? Ima razilaženje. Tako da je ovdje to rečeno. Došlo je u jednom drugom hadisu, koga prenosi Alija ibn Mesaud, u Ibn Hibban i drugi, da je poslanik rekao nisam klanjao podne i kindiju. Ako televizija ima prekrinut lanac prenosaca da nisam klanjao, da je više namaza prošlo. Pa je neka olema to pokušala pomiriti, pa kažu Hendek je bio više dana, pa može se jedan dan desilo ovako, drugi dan ovako. U svakom slučaju, kažu, hadisi su svaki prešen za određenu situaciju. Uglavnom, ovo je ono što je došlo kod Buhari i kod muslima, što je najispravnije vezano za ovaj hadis. Nakon ovoga završili smo sa poglavljem namaskih vremena i dolazimo do poglavlja a, salatul džema, namaz u džematu i propis namaza u džematu, pa ćemo s tim uz Allahu te barake od pomoći početi u našem narednom druženju. Moleći Allah te barak tala da nas pouči našoj vjeri i sunetu poslanika sallallahu da popravi naše stanje i stanje naših porodica, da ujedini muslimanski saf i da nam od naših dijela učini najboljim zadnja od njih. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi jma'in. Rezakum Allah. Rezakum Allah.